Oni koji imanja svoja troše na Allahu putu, liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova. I u svakom klasu po stotinu zrna. Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. Oni koji troše i svoje na Allahu putu, a onda ono što potroše ne poprate prigovaranjem i uvredama čeka nagrada u gospodara njihova, ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. Isto ni je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom stvrtelju koji nas je počastio da pripadamo umetu posljednjeg Božijeg poslanika. Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da odabiremo lijepo društvo i lijepa mjesta gdje ćemo se susretati. Hvala dragom gospodaru pa nas je počastio da spadamo među one muslimanske narode koji su slobodni da taj izbor napravi. Salavat, selam njegovom poslaniku i miljeniku Muhammedu, časnoj plementu i porodci Ahli Vejtu i svim plemenitima sahabima. Molim dragog gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da nas počasti iz milosti svoje da se koristimo onim znanjem kojim nas je on poučio. Najvećim temenom gospodaru molimo da naš svaki susret bude u pokornosti tebi. Amin. Draga braće i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Resulullah sallallahu alaihi sallam koje je zabilježio imam Buharija u, svome, u svojoj hadijskoj zbirci. Ono što treba svaki čovjek znati jeste da put bez znanja jeste uvijek put neizvjesnosti. Kada insan ima znanja, taj put se pretvara u jedno, jedno ugodno putovanje Put koji prati znanje je ugodno putovanje. Put koji je bez znanja. Uvijek je pun neizvjesnosti i pun opasnosti. Vjernik i vjernica imaju dar od Allaha Đelešanhu, to je da im je poslao Muhammed alim salama sa dvije, sa dva primarna zadatka. Ju'allimuhumul kitabe wa yuzakihim. Da ih pouči knjizi i da ih očisti. I ova dva aspekta uvijek moraju biti u jednoj ravnoteži učiti Kur'an i razumijevati Kur'an i primjenjivati Kur'an onako kako je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi sellem primjenjivati, primjenjivao, to je prvi zahtjev. Drugi je zahtjev čisto srce. Kako smo to govorili, da budu naša djela ispravna i da budu naša djela iskrena. U tom smislu, pogotovo mi koji Allah počastio da učimo iz riječi Božeg poslanika sallallahu alaihi moramo uvijek preispitivati zašto radimo stvar. I uvijek nam na umu mora biti činjenica da Allah ne prima bilo šta što je pomiješano. Allah prima samo ono što je čisto. Ti možeš bure meda imati, bure vode, 200, litara vode. Jedna kap neka mokraće padne u tu vodu. Ako ti neko kaže popi, bil popi. Kaže to je jedna kap, 200 litara, jedna kap. Neće nijedno plemento biće odjednom osjeća odbojnost. Tako i sa dijelima U dijelima naši zaista moramo nastojati da budemo, da budemo krajni iskreni. Zbog toga, kako nam je to sultan proučio, kada dijelimo i metak svoj, la ma Kada podijele nešto na Božijem putu, neće to popratiti prigovaranjem i uznemiravanjem. Ako si dao radi gospodara, nemoj prigovarati. Zaboravi da si dao. Ja znam ljude 20 godina svog života je dao na Božijem putu. U zatvoru 20 godina bio. Kad mu spomineš to kaže šuti kena ne da Allahu Kabul. Ne da tebi da spomineš, a kamoli da on spomini. I jedan od pokazatelja, ako Bog da primljenog djela, jeste upravo slijediti ovo. Kada nešto uradim radi stvoritelja i ispravno je, nemoj da to popratim bilo kakvim prigovorom ili bilo kakvim uznemiravanjem. Nekada je onome koje je primio od tebe Teže je to što si ga uznemiravao i što si mu prigovarao nego da nije imao. Da nije imao strpio se. A pošto si mu ti dao pa prigovorio, pomiješao si mu osjećaj. Vrlo je bitna stvar da to uvijek imamo, imamo na um. I hvala dragom gospodaru, na ovom je mjestu u mesčidu čovjek se tim stvarima uči. Uči se znanju i uči se odgoju srca i duše. Bez ta dva elementa život vjernika i vjernice je nezamisliv. Ne mogu biti odani svom identitetu bez ta dva elementa. Na samom početku, onako kako smo uobičajali, zamolio bih vas da se sjetimo Fatihom ili dobom mama Buharić i u hadijsku zbirku čitam da se gospoda smiluje na oba svijeta. Amin. Lidan Došli smo do sedmog poglavlja u knjizi koja govori o hajzu. Hajz kao pojam je izvorni islamski pojam i označava period krvarenja zdrave, normalne žene iz njene materice. Hajz je ono što se u bosanskom jeziku prevodi kao menstruacija i ima svoje propise u šerijatu. I vrlo je bitno da mi kao muslimani poznajemo te, te propise. Približava nam se mjesec Ramazana, odmah iza Ramazana dva mjeseca i deset dana ide i hadž. Zato je ovaj naslov vrlo aktuelan jer trebaju znati naše sestre. Ne znamo koga će Allah ove godine počastiti da odi hađu Babu takdil haidul menasike kullaha illa tawaf bil bejt. Poglavlje, žena koja je u hajzu, obavit će sve obrede. Znači sve obrede koje imaju na hađu, osim tavafa oko kjavi, Jer je uvjet za tavaf oko kjavi šta? Da čovjek bude čist i još da ima abdest. I ovo je pitanje koje koje moramo, moramo, moramo imati na umu. Sutra Hanuma kaže, krećem na da vidim kako, šta. Znači moramo znati šta je. Hvala Ibrahim, jedan od učitelja e, imama Buharije, kaže, la be'sa en aje. Nema smetnje da žena uči ajet. I ovdje je vrlo bitna stvar. Većina islamskih pravnika kaže da žena kada je u stanju hajza ne uči ništa od Kur'ana osim onoga što je dova i što je zikr. Sve što je, na primjer, kad hoće da jede, Šta kaže? Bismillahirrahmanirrahim. To je kuranski ajet, ali tako? Ali ona ga uči s kojim nijetom? S dva nijeta. Da Allaha spomeni i da prouči dovu. Može kazati Rabbena atina fi dunija hasene. Gospodaru daj nam na ovome svijetu dobro. U fil ahiret je hasene i na budućem dobro. To ako uči od Kur'ana u stanju menstruacije, uči sa kojim nijetom? Sa nijetom dovi. I sa nijetom spominjanja Allaha. Uđe u auto, kaže Subhana levi sahara lana hada, ma kunna lahu mukrinin. Hvala Allahu koji mi je ovo upotčinio, <laughs> dao zakonitosti pa se ovo auto može kretati. Ja zaista sama ne bih to mogla učiniti. Allah mi je to upotčinio. To je ujedno kuranski ajet, ali je i šta? Ali je i dobro. Isto kada završi sa jelom kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. To je prvi ajet sure Fatiha. Znači vrlo bitna stvar i to je stav većine, većine učenjaka. je jerabnu Abbas bil qira'ati lil besa Ibn Abbas je čak smatrao da osoba koja je naravno većina pravnika od ashaba su smatrali drugačije. Ali on je smatrao, čak ako je čovjek džunup, ako uči sa nijetom zikra, nešto od Kur'ana, da može. Iako ulema kaj ne ne, postoji razlika između muškarca i žene. Kad je muško džunup, nije isto kao kad je žena u hajzu. To je njeno stanje, ona ga ne može promijeniti dok ne prođe. Dok onaj koji je džunup, on to može promijeniti. U najmanju ruku može uzeti jamu, li tako? uzme tejemom i više nije džunup, pa ako nije u prilici da se okupa. Ako je u prilici da se okupa, onda se, onda se okupa. Vakane nebiju, ovo je prelijep, prelijep uvod, onaj, kako Buhari, subhanallah, ako da, da, imate današnje pedagoge, samo da razlože šta su, kako imam Buhari ovo postavio. Prvo kaže, nema smetnje da žena u hajzu uči kuranski ajd. Šta, kao da, ako ga uči sa nijetom, jel, dovezi Prvo hoće da kaže odgajaj svoje srce. Drugo kaže imaš i mišljenje da je onaj koji je džunup treba Allaha da spominje. Zašto da? Ne do Bog, čovjeka džunup je, u stanju Dođe neka teška situacija. On ne spominje Allaha, šeta njegovo srce osvoji i odvede ga u džahenne. I kaže, a vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je Allaha spominjao u svakoj situaciji. Mislim, pogledaj Prvo ti napravi uvod. Prvo žene, pa muškarci. Pa onda ti na kraju kaže, Resulullah sallallahu alaihi wasallam je stalno spominjao Allah. Jer gledajte, sve što postoji oko nas, ili nas približi Allahu ili nas udalji od Allah. Kad te vidi, vidi mašala, ide ti dobro u životu. Dobro mu fakultet ide. Ti meni možeš biti ili počasti ili iskušenje. Počasti me ako kaže maša Allah dragi mu dao svako dobro, da bude uspješan, da komog da formira porod. Rekao sam Allah, to što je izvan mene me je približilo Allah. Ako sam rekao vidi kako njemu ide. Vidi kako meni ne ide. Zavisite, jel tako? To me udaljilo od Allaha. Vidim nešto lijepo, kaže mašala. To me približilo Allahu. Vidim nešto lijepo, kaže. To me udaljilo. Subhanallah, kako ona je rekao, kad god vidim nešto lijepo, to me podsjeti da je moj Allah najljepši. Šta god da vidim. I zato srce vjerničko ide ovim hadisom. Resulullah je sva, u svakom halu spominju Allaha. Zašto? Jer srce koje je vezano za Allaha stalno njega spominje. I karakteristika istinskog vjernika je jedno. Da stalno Allaha spominje. A znate koja je karakteristika najboljih Allahovih robova? Kada ih ljudi vide Allaha spominje. Znači, dokle god spominješ Allaha na dobrom sput, kad vidiš da te Allah počastio, da kad te ljudi vide, kažu vidio, on je vjernik, ona je vjernica, pa on je Allaha spominu. Znam s koja je to počast. Vokalet umu Atije, umu Atija, jedna od žena u vremenu Rasulullah s.a.v. je rekla, kuna nu'mer, naređivano nam je, gledajte ovo, subhanallah, sistem vrijednosti. Zamolio bih vas, znajte da civilizacije, da kulture, da, nacije, da države, da, da društva počivaju na principima, počivaju na vrijednosti. Ako nemaš principa vrijednosti, nemaš ni društva, nemaš porodice. Nemaš žemata, nemaš zajednice. E, gledaj, bilo nam je naređivano. Kaže kako je bilo. Resulat kaže, izađite, odmah izađu. I vjerujte, danas sam čuo jednu tešku rečenicu. Žena muslimanka hvali ono što je suprotno šarijatu. Kaže, hvala Bogu na tome. A to je suprotno šarijatu. Kaže meni Ahbab, reci je da je izašla iz vjere. Kako ćeš Kaže gospodar, ma kane li mu'minin wala mu'minatin, iza Allahu wa rasuluhu emren, e hijaratu min emrihim. Istinski vjernik i vjernica, kada ima Allahova odredba i poslanikova odredba o nečem, on to nikada neće ostaviti. Kaže, bilo nam je naređivano. I šta? Naređivano je ženama u vremenu Resulullaha, gledajte šta, da društveno budu aktivne en jehruđal hujad, da žene u menstruaciji izađu. ne bi tekbirihim vojed'un. Pa da izađu i zajedno sa muslimanima na ulicama uče tekbir. Znam da to kaže sada ovdje u Bosni, da <laughs> bi ti bio. Dakle, nek izađu naše sestre, nek naše mame, naše majke, naše nane stave hijabe, pa i ako ne nose ih inače. Nek izađu, nek ode uco, nek zajedno sa nam uči. Allahu ekber, Allahu Dakle, ovo je tako? A to je, pazite, zašto? Nemojte da, čak i kad su u hajzu, kad ne mogu ući u džamiju, nek izađu, nek budu. I kaže neka sa muslimanima uče dovu. Ja se najviše čudim ljudima kad vide muslimana da uče dovu, kad pa neće da podigne sve ruke. Pa ne ti bolan što je najvažnije učiti na, na glas Neće da podigne ruke, uči dovu imam Bolan, stao si, rekao si, ikte dejtu bi imam. Jel? Tanjaš za imam, a ne podigneš ruke. Ženama je bilo, evo kaže umu Atija, ovo je ko hadis Rasulullah, naređivano nam je da izađu žene u menstruaciji, znači i kad su u tom stanu, da ne mogu participirati aktivno u vjerskom životu, ne bude na ulici. Nek pokaže se, zem s te snage, u mahalama izađu žene. Šta je, šta se smiješ? <laughs> Šegat, jel? Najgore, najgore kad naopake stvari postanu normalne. Tada ih je najteže promijeniti. Isto kako kod nas umrije neko, mi još natovarimo toj porodci da nama pravi hranu. I koliko puta je znao izaći iz kuće kama nije imala šta hrana bila. Pa će izgubili voljenu osobu, tim gleda šta ste a to je kad naopako postane šta? Normalno. Umjesto da mi kažemo slušajte vi ste naša, naša braća i sestre, mi ćemo donijeti hranu i ako ćete počastiti nekoga nemojte se vi zamjeti. Kako je Boži poslanik rekao, napravite kad je Džafer, rođak Božijeg poslanika, preselio kao šehi. Resulullah je naredio, naredio je Resulullah. Kaže, napravite Džaferovoj porodici hranu, jer ima ono što ih je sada okupirao. Znači, naredba je Božijeg poslanika. Naravno ne možemo i da uče do Kaže Ibn Abbas, obavijestio me Ebu Sufjan da je Herakl pozvao da mu se donese pismo Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam pa je pročitao kad u pismu piše u ime Allaha milostivog za milosnog <clears throat> ja ehlal kitabi ta'alav ila kelime o sredbenici knjige dođite da se okupimo oko zajedničke riječi zašto ovo dolazi? Herakl nije musliman nikako. Ovo je argument Ibn Ako je Resulullah mogao dati pismo u kojem je kuranski ajd čovjeku koji je nemusliman, a čim je nemusliman ne može biti ni vjerski čist, jer uvjet čistoće vjerske je prvo da budeš musliman, drugo da se okupaš. Kaže, gledaj da je Herakl pročito, jel, pročito kuranski ajd. I taj kuranski ajd je osnova za razgovor sa sljedbenicima knjigi. Recite o sljedbenici knjige. Dođite da se okupimo oko zajedničke riječi. A koja je zajednička riječ sa sljedbenicima knjige? Ella nabude illa Allah. Da samo dragom Bogu robujemo. Njemu, jednom vjetru. Wala nušrike bihi šeja. I njemu ništa ravnim ne smatram. Wala badu ba'duna ba'dan arbabe min dunillah. I da mi jedni druge ne uzimamo za bogove mimo Allaha. Ko što oni danas uzmu. Kaže oprosti on. Kako će ti oprostiti? Ko se može uzdići na taj stepen da kaže da ti je kod Allaha nešto oprošteno? Niko ne može. Niko ne može. Čak ima u hadisima Rasulullah s.a.v. da je neki čovjek velike grijehe čini. Drugi mu je rekao tebi Allah neće oprostiti. Allah Želešanu je tada objavio ko je taj ko se iznad mene diše. Odakle te pravo? Otkud ti znaš? Hoće Allah njemu ili njoj oprostiti? I to je jedno od pravila. Proučio ovaj ajd Ata, jedan od tabiina, kaže od Džabira, prenosi hadat Aisha, feneseket il menasi gajra tavafi bil bejt wala tusalli. Hazreti Aisha je dobila menstruaciju prilikom obavljanja hađskih obreda. Obavila je sve obrede osim tavafa, osim obilaženja oko časnije kabe, u sali i nije obavljala nama. Zašto? Jer subhanallah, jedan od najjačih argumenata da učenje Kur'ana, ako iskreno proučiš Fatihu i nanijetiš da je to preduš nečiju, jedan od najjačih argumenata kod uleme koja kaže da dolazi to učenje, da ima nagrad onaj za koga si proučio, jeste upravo hađ. Kaže zašto? Kad ideš kao bedel, kao zamjena na hađ, prije nego što počneš sa hađskim obredima, šta dođeš? Klanjaš dva rekiata. je tako? Ta dva rekiata u sebi da imaju učenje Kur'ana. Ako mu to stiže, kada proučiš fatihu iskreno, sa nijetom da Allah tebi i njemu se smiluje, to se prima. Svome babi, svome dedi, svome bratu, svome ahbabu, svojoj sestri, nekome koga si izgubio ko ti je drag, da proučiš fatihu ili to dolazi, to dolazi nagrada, zato dolazi do, do umrlog. Kaže, وقال al-Hakem, jedan od ovaj, da, tabijina je rekao, mislim da je on tabijin, inni le edbahu wa ana ja sam znao zaklati životinju, vi znate da je uvijek kad se kolje životinja, šta da se prouči bismila. Kaže, ja sam znao onaj zaklati životinju dok sam u stanju džunupluka. I to je u redu. Kažem bismillahirrahmanirrahim sa nijetom ovaj klanja i životinja bude šta? Životinja bude šerijatski adekvatno adekvatno zaklana. Wa qala Allahu ta'ala uzvišeni Allah je rekao وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ Nemojte jesti ono nad čime nije spomenuto Allahovo ime. Dakle, nije gospodar rekao nemojte jesti ono što nije zaklala osoba u čistoći. Znači nije uvjet da bude osoba punije čistoći. Uvjet je šta? Da se spomene, spomene Allahovo ime. I u hadisu Božeg poslanika sallallahu alaihi sallam se kaže svaka stvar koju uradiš svaka stvar koju uradiš a nije Allahovo ime spomenuto je odsjećena. Nema bereketa u njoj. I ako hoćete da znate halal i haram i mekruh ovo što ljudi često polemiziraju. Kaj ovo je mekruh, ovo je sve ono sve ono prije čega ne možeš reći bismillah rahman rahim slobodno ostaje. Ako ne možeš reći bismillah rahman rahim odmah znaš to ti je mjerilo. Dobro. 305. hadis je حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن قاسم ابن محمد عن عائشة Ebu Nuaym je prenio od Abdu'l-Aziza ibn Ebi Saleme, od Abdu'l-Rahmana ibn Kasima, od Kasima sina Muhammedovog, od Hazretja Iše radijallahu anha. Kaže Hazretja Iše, Haređna ma neviji sallallahu alaihi wasallam. Izašli smo sa Božim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. I ovo je uvijek veliki dar kada te gospodar počasti čestitim ljudima i kada gledaš u hadisima Rasulullah sallallahu alaihi sallam često plementi ashabi, muškarci i žene kažu izašli smo sa Resulullahom sallallahu i vjerujte da jedno od mjerila kakvi smo mi jeste to s kime izlazim koga puštamo u svoje društvo oni su se najviše ponosili što je njima Resulullah dozvolio da da izađu kaže izašli smo sa njim La nara eu la illa hađ. Ono što smo željeli da obavimo jeste hađ. džina bi pa Kada sam došla do mjesta Saraf, dobila sam menstruaciju. alayya an nebiju wa ana abki. Ušao je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kod mene u šator gdje je bila. Ja sam tada plakal. Ovaj hadis smo spominjali ranije. Sjećate se. Subhanallah, kažu ako hoćeš da znaš koliko iskreno žališ za dobrom, pogleda jesi li suzu pustio zatim. Prođe ti saba. Kaže, ima u onim predanjima da je neki toliko plako da ga je na kraju šetan počeo, jel, bud. Što kaže, jer toliko je bilo krupno što je njemu bilo žao, jel, da prespava saba, da je šetan rekao, kaže, pita ga ovaj što me budiš, kaže, neću da zaplaćeš. Jer kad klanjaš, Allahu alem, hoće li ti biti primljeno, ali ovo vamo si iskreno, iskreno ti žao. Iskreno ti je krivo, što? što si propustio tu svoju obavezu prema stvrte. Fakale majub kik, odmah Resulullah s.a.v. pita šta te je rasplakalo. Evo, molim vas, poštujte emocije ljudi koji su blizu vam Kada vidite da je neko tužan, budite mu razgal. Budi, znaš koji sevap možeš zaraditi kad vidiš da je neko tužan, pitaš ga, Boga, šta je brate, šta je se, jel neki problem, mogu li ti šta pomoći? Nasmije ga, nasmije. Pazite, nema ljepše stvari nego unijeti unijeti nakon vjere u jednoga gospodara, unijeti radost i razgal u srce insana vjernika i vjernice. Hazret Pegamber sallallahu alaihi sallam ulazi i odmah pita šta te je rasplakao? I opet si ti uzila plakat. <laughs> šta je? Što kaže mi jedan abav, kaže ja kad god dođem valjda ga, ona izgubio posao, jel? Onda Hanuma tužna, ona tužna kod ona ona izgubila posao. Kaže kad god tučem u kuću ona ona, ja kažem, de malo se kaže, nasmijem. kaže, gdje, ali ne, poslanik sallallahu alaihi sallam ulazi odmah pita šta te je rasplakalo. Kultu kaže Hazreta Iša, vaditu wallahi anni lem ahuđil am. E gledajte sad ovo. Zaista mi je želja, tako mi je Allaha, da ove godine nisam krenula na hađ. Zašto? Jer sam izgubila hađ. Znam sad imam menstruaciju, ne mogu sad i subhanallah kaže Rasulullah la'allaki nufisti e sada Rasulullah razumijeva njeno stanje. Kaže da nisi slučajno dobila hajz. Kaže kultu nam, rekla sam Boži poslaniće jes, zadeslo me to. Kale fe inne dhalike še'un. Opet ono pravilo lijepo. Kaže, to je nešto što je ketebe vullahu ala benati Adam. Što je gospodar odredio kćerima Adamovi. Subhanallah. Kada govoriš o dostajanstvu ženi, tako mi Allaha niko ne može, to je Allah dragi dao, to je Kur'an i sunnet. Niko im više nije dao. I kada se govori o ravnopravnosti, vjerujte, najveća bi ubleha bilo i najveća bi nepravda ženi učinjena bila da su ravnopravne. Ne trebaju biti ravnopravne. Kako će biti ravnopravne? U nekim stvarima mora imati više prava. kada doji dijete, zar ne treba se posebno prema njoj odnositi? Kako onda da bude ravnopravna? Kada je trudna, ne samo to, bolan u šerijatu je haram da se razvedeš sa ženom kada ima menstruaciju. Kako da bude ravnopravna? Ne treba. Treba da bude punopravna, da ima svoja puna prava. Isto ko što i muškarac treba biti punopravan. Znači da se uvažava u punini njegovih prava. A normalno da treba biti zaštićena. Pa eto, zamisli muškarcima i ženama, ženama dani porodinsko odsustvo. I kaže, porodila mi se žena, očio sam godina dana na porodicu. To bi bilo ravnopravno. A punopravno bi bilo da država kaže, naš je interes da žena odluči da rodi dijete da odluči da ugleda tu radost. I mi ćemo joj dati dvije godine da bude, zašto? da bude sa svojim djetetom. Ne, šest mjeseci i dosta joj. A onda pričaju punopravnost, odnosno ravnopravnost. Kaže gospodar u Kur'anu valvali datu eulade hunne Žene trebaju, imaju pravo po Kur'anu, muslimani su dužni na to bezbjedi da dvije godine, punije dvije godine hrane svoju dijete. Hazreti Omer je znao zaplakat tako jako. Kaže šta je bilo, što plaćeš Omere? Naišao sam, kaže, pred jedne ženi. Pa kaže šta je bilo? Vidim je gura dijete, ne da mu da doji. Pa kaže šta je? Pa kaže nije još dijete napunilo dvije godine. Pa kaže pita, pitaju ljudi zašto odvaraš dijete, nećeš da ga dojiš. Ono, onoliko koliko je trebala mati. Jer razvija se prisnost. Danas sam govorio o vrijednosti tih emocija koje dijete osjeća sa svojom majkom tada. Kaže, ne da Omer naknadu za dijete dokle god ne počne samo da jede. Znači računa se naknada samo majci, puna naknada majci. A kad majka ima dijete koje samo jede, dobije dvije naknade. Pa kaže žurim da ga odvojim da bi dobila dvije naknade. Kaže Hazreti Omer, od sad dajte pune dvije naknade. Kaže Omer je teško li tebi koliko si možda muslimanske djece oštetio. Koliko si možda muslimanske djece, da su majke odvojile od dojina. Zašto? Zato što hoće da dobije da dobije naknadu zato što ima i dijete koje već samo jede. Dakle, ovo je Kaže, to je nešto što je Allah odredio kćerima Ademovi. i kaže Boži poslanik njoj. Ovo, ovo, je sad fik, ovo je sada razumijevanje. ima ma jefa'alul hađ. Uradi sve, a iša što radi hađija. Potpuno sve, jednako. I to je ljepota. Subhanallah. Hazret Fatima radijallahu anha zehra kada bi došlo vrijeme džume namaza. Kaže, sjela bi Hazret Fatima i spominjala bi Allaha ako ne može da ide u džamiju, sve dok se džuma namaz ne završi. Zašto? Jer to je trenutak kad su svi muslimani na jednom mjestu. Hoću i ja, i ako ne mogu u džamiju da uđem, kad mogu da uđem, otiću u džamiju da klanjam džumu. Sjela bi, smirila bi se na mjestu gdje inače obavlja namaz i uvijek su znali mjesto gdje se u obavlja namaz sjela bi, kaže, uradi sve ono što uradi hađija, ali nemoj, nemoj obaviti tavaf. Gajre ella tatufi bil bejti hata tathuri. Nemoj obaviti tavaf dokle god ne budeš u potpunosti čist. Naravno, ovo je ovaj hadis Muhammeda sallallahu nam govori upravo o širini šerijata, o širini ljepote koju dragi Allah daje. Najveći dar koji je Allah dao meni i tebi. Nekada se posvađaš sa čovjekom koji je na poziciji nekoj. I ti ga spominješ. Kaže on, Balan, ko si da mene spominješ? Jel tako? Ko si da mene spominješ? Ko si Balan, kaže da mene usta uzimaš? Jel tako? Najveći dar koji je Allah tebi meni dao jeste da ovaj jezik koji je griješan njega može spominjati. Da ovo srce koje se svakome daje možeš jednom ga očistiti njemu ga dati. To je najveći dar. Jer zamisli, ovaj ti ne da da ga spomeneš, a on je neko koga se radi dunjalučki odnosa bojiš. A Allah ti dao da njega možeš spominjati. Najveći dar, kaže Boži poslanik, wa edine libi dikri, Allahu moj hvala tebi što si pustio meni, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da tebe spomini. To je najveći dar. I kad god Allaha spominiš, i kad god tvoj jezik provrije, provrije zikro. Kad god svoje srce zatreperi zikro, reci Allahu moj hvalat, koliko? 7 milijardi ljudi na svijetu. 5,5 milijardi te nikako ne spominje. Milijarda i pol muslimana, koliko dva miliona bošnjaka? Koliko Allaha spominje? Koliko bošnjakinja? Allah je dao. I onda hoćeš da znaš kako ti je u mezaru? Gledaj šta ti je na jeziku. Gledaj kako ti je u srcu. I draga braćo, i sestre poštovani, obilježa, obilježavamo mirač. Hoću na kraju samo prije dovi da kažem, ovaj krenu odmah je da uči. Samo jednu stvar koju hoću na kraju da kažem. Kada razmišljate o mirađu, molim vas razmišljajte o jednoj jedinoj upitnoj čestici. A to je kada dolazi mirađ Resulullah Kada ga Allah iz Mekke uzima u kuc. I kada ga iz kuca diže sebe? Kada? Odlazi Resulullah s.a.v. u tajf. Odlazi da pozove Allah. Kamenuju ga. Bacaju mu smeće pred noge. Spotiču mu se put. Krvava je glava Resulullah. Krvave su noge. Kada je došao mirač? Namaz je, jel, forma uzdizanja nas. Mi kada obavljamo namaz duševno, se uzdižemo. Kada je Resulullah dao, kada je Resulullah Allah dao mirač? Kada je išao da poziva Allah. Nećeš zaista. Gledaj u Kur'anu, na samo dva mjesta se spominje oni koji klanjaju. Na svakom, na svakom mjestu se spominje, kaže, oni koji uspostavljaju namaz. Epamu salate, pamu salate. Šta znači uspostavlja namaz? Zove drugi. Pokušava drugi. Bolan jedan insan da te Allah počasti, da krene. To je tvoj mirač. Jer je Resulullah dobio mirađ kad je zvao Allahu i kad je na tom putu i velike žrtve imao. Vi znate da je to jedna od, od, od glavnih poruka mirađa. Molim vas, braćo i sestre, približava se Ramazan. Lijepih ljudi ima u našim životima. Ljudi koji su lijepoga morala. Čestite. Nemojmo mi da sutra na sunnijem danu doživimo da nam se kače zavrati. Kažu što mu ba nisi rekao. Zašto me nisi opomenuo? Zašto mi nisi neku knjigu bolam poklonio? Zašto me jednom na džumu nisi zvao? Zašto me jednom nisi pozvala da izađem sa vama? Da vidim da se može družiti, da se ne ogovaraju ljudi, da se dragi Bog spomeni, da prošetamo, da se našalim. Zašto me ti nisi u svoje društvo pozvao? I kada obilježavamo mirač, toga budite svjesni. Kada mirač dolazi? Mirač dolazi, draga braćo i sestre, kada se Allahu zove. Niko ljepše ne govori od onoga ko Allahu zove. Svaki govor, mimo spominjanja Allaha, A kada spominješ Allaha, ko toga ima koristi? Samo ti. A kada drugom spominješ Allaha, ko ima koristi? I ti je. Ja molim Allaha da nas počasti tim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš miluj nam se, a nemoj nas kazniti. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas kazniti. Gospodaru najvećim ti imenom molimo svako dobro. Gospodaru naš najvećim ti imenom molimo džennet i svako djelo koje približava džennetu. Gospodaru hvala ti što si nam dopustio da tebe spominjemo. Počasti naša srca da se tebe stalno sjećaju. Gospodar, počast nas da svjedočimo da si ti jedan jedini. Gospodar naš, počast nas da svjedočimo da je Muhammed Božji poslanik. Sačuvaj nam to svjedočanstvo za dan kada nam najviše bude trebalo. Počas nas da živimo dostojanstveno sa tim svjedočanstvom. Molimo te zaštiti nas i umet Mohameda na svakome mjestu. Gospodar, pomozi muslimanskim narodima da se oslobode tirana gospodar naš obskrbi umet Mohameda na svakome mjestu. Počast nas da radimo za dobrobit Islama i muslimana. Gospodar sačuvaj nas sebičnosti i počasti nas odanošću. Najvećim timenom molimo da nas počastiš da ustrajemo u svakom dobru kojeg činimo. Nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naš dolazak ovdje večeras primiš. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Molimo te da našim studentima i studenticama danješ uspjeha na ispitima njihovim. Gospodaru ne dozvoli da oni tebe obrukaju, gospodar. Gospodaru ne dozvoli da oni oni obrkaju tvoju vjeru i tvoga poslanika. Najvećim te imenom molim da počastiš muslimane i muslimanke sa hajli i čestitim bračnim drugovima. Gospodar, neka zajedno budu na sešti. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim da stalno tebe spominjem. Oprosti nama, roditeljima, našima braći sestrama i prisutnim i odsutnim. Molimo te, gospodar, ujedini naša srca u i zaštiti nas od svakoga zla. Subhana rabbika rabbil alamu, alamu, alamu, alamu, alamu, alamu, alamu,